Коли любов віддалилася, в житті моєму одразу вивільнилося стільки місця, що не знати було, коли чим я заповню бездонну ту порожнечу. Стояв перед очима й Поліщук, похмурий мовчун, смертельно ображений чоловік. Я ставив його поруч із вірою і пов'язував їх обох в житті своєму вже й записував сам собі, що, покохавши, пробуджуємо таємні, найглибші закапелки пам'яті й совісті. Вчитель історії з вірою повертали мене пам'яттю до Гринівки, кожен по-своєму, бо все на світі поєднано, і не можна покохати, якщо душа твоя зіщулилась від неправди або від страху. Душа має бути чистою і звернутою до сонця, наче листя вранішнього лісу. Листок із клена, кружляючи, упав на асфальт. Між мною і тим листком переступали сотні ніг в лакованих черевиках, чоботях, чобітках та хто знав чому. Ноги зупинялися вичовгували в черзі до столика з чорним доктором, робили крок у напрямі до білого лайнера, перед яким ходили по мову білі чайки в трипалих чорних черевичках зі шпорами. На нижній полиці стіної шафи в моїй квартирі лежить вірина сумка з малими черевиками Сергія. Вона несла їх лагодити до майстерні саме того дня коли мій сусіда вирішив побалакати щодо мого майбуття. Мені уявилося, як виглядали б ті Сергійкові черевики тут, на бульварі з пальмами, де море пахне смаженою бараниною, і стало ще болючіше, ніж досі було. Я почвала на телеграф, долаючи власну впертість люди несли назустріч розсвітлені обличчя, прояснені щоки, очі, що аж блищали. Пароплав білий, білий, радісно сурмив за спиною в мене, розвертаючись носом у бік моря. Вітер торкав мені руки м'якою пружною вовною веселої мавпочки і підстрибував, розгойдуючись на закурених опахалах осінніх пальм вже кидаючи 15 копійчані монети у нікельовані щелепи великого таксофона, я продовжував дивитися на темне віяло, що похитувалось під вікном, свідоме власної екзотичності. Телефон у квартирі в мене торохтів, наче коробка з сірниками, яка котиться з височезних сходів. Трубки ніхто не зняв. Моє місто уявлялося мені вимерлим. У тисячах квартир на столах одночасно дзвонять телефони, але немає кому звернути увагу на той механічний крик. І над цілим містом стоїть подзвін, наче під час пожежі чи до революційного престольного свята. В чайки телефон теж мовчав. Очевидно, дід кудись виїхав а більше ні до кого дзвонити я не хотів. Вже повіривши, що те справді так, я все ж таки зателефонував Василеві Білику. Той на диво трапиться вже таке схопив трубку. Ти дурень, сказав мені Василь своїм дуже популярним баритоном. Ти дурень, бо віра тут божеволіє, не знаючи, де ти. А до речі, чому ти біля моря? Сидить сама. Ти свиня й дурень. Василь відхикався, і я кинув до таксофона ще 15 копійок. Слухай, Фігаро, сказав я. Прикажи вірі, що тут синє море та білі лайнери. Пусти на розшуки всіх своїх поклонниць, але перекажи. Нагадай їй, що Сергій ніколи не бачив моря і нехай вони негайно прилітають до мене.